Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցի համաձայն Սուրբ Զատկի տոնին նախորդում է ապաշխարության շրջանը մեծ պահքն իր 7 կիրակիներով։ Իսկ Սուրբ Զատկից հետո դարձյալ մեր եկեղեցու տոնացույցի համաձայն քրիստոնյայի ուղին շարունակվում է նորից 7 կիրակիների մեկ այլ շղթայով, որը հայտնի է հինանցորեր, հիննունք կամ գունագեղ կիրակիներ անվանումներով։ Հինանց առաջին Կիրակին կրում են նոր Կիրակի կամ կրկնազատի կանոնը, որն Արևմտյան եկեղեցին կոչում է Սպիտակ Կիրակի, իսկ Ուղափար եւ Կաթոլիկ եկեղեցիներում ընդունված է Թովմասի Կիրակի անունը։ Իդեպ, տեսնել եւ հավատալ արտահայտությունը ծանոթ է բոլորին։ Առաքյալներից Թովմասն էլ ոչ չտեսավ, չհավատաց։ Առաքյալներն անսովոր ուրախություն ապրեցին եւ նրանց կասկածը փարատվեց, երբ Հիսուս իր հարությունից հետո հայտնվեց նրանց։ Առաքյալներից Թովմասն այդ պահին այդտեղ չէր։ Նրա համար քիչ էր առաքյալների վկայությունը Քրիստոսի հարության մասին, հավատալու համար նա պետք է տեսներ։ Մինչև մեղերի հետքերը չտեսնեմ նրա ձերքերի մեջ եւ մատներս չդնեմ մեղերի տեղերն ու ձերքս չխրեմ նրա կողին, չեմ հավատա։ 8 օր հետո Հիսուս նորից հայտնվեց մատնվեց Արաքյալներին։ Թովմասն այս անգամ այնտեղ էր եւ մոտենալով նրան ասաց. «Բեր քո մատը, դիր այստեղ եւ տես իմ ձեռքերը։ Բեր քո ձեռքը եւ խրիր իմ կողի մեջ։ Անհավատ մի եղիր, այլ հավատացյալ»։ Թովմասը տեսավ, հավատաց եւ բացականչեց. «Տեր իմ եւ Աստված իմ»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Դու հավատացիր, որովհետև ինձ տեսար։ Երանի նրանց, որոնք հավատում են առանց ինձ տեսնելու» ծանծոտյան զաստված քոսիով Քրիստոսի խոսքը թե Երանի նրանց, որոնք հավատում են առանց ինձ տեսնելու, նոր կյանքի, նոր կիրակիի սկիզբը դրեց։ Կրկնազատիկին կրկնվում են զատկական տոնի ուրախությունները, զատիկին տիրող հոգևոր եւ ընկերային մտնոլորտը։ Հոգեպես նորոգված առաքյալները Քրիստոսի ավետարանով վերանորոգություն էին քարոզում ողջ աշխարհին։ Սուրբ Պողոս առաքյալը գաղատացիներին ու եփեսացիներին ուղված իր մի քանի նամակներում անդրադառնում է նոր մարդ լինելու կարևորությանը։ Ոստի մոռացեք ձեր հին ինքնությունը, այսինքն ձեր նախկին ապրելակերպը, որ ապականված էր խափուսիկ ցանկություններով, վերանորոգվեցեք հոգով, փոխելով ձեր մտածելակերպը, եղեք նոր մարդ ստեղծված Աստծո պատկերի համաձայն եւ ճշմարիտ կյանքն ապրեցեք արդարությամբ ու սրբությամբ։ Նոր Կիրակին կամ կրկնազատիկն իր մեջ նաեւ եկեղեցու հաստատման ընդհանուր հիշատակությունն է ամփոփում։ Արասու Եթե Սուրբ Զատկի նախորդող շրջանն ապաշխարության շրջան է, ապա հաջորդողը Քրիստոսի հարությանը նվիրված հոգևոր ուրախության շրջան է։ Անդրադառնալով Զատկից առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին, հիշենք, որ Հուդան Քրիստոսի աշակերտներից վերջինը, այդպես էլ ապաշխարության շրջան չի անցել, հատկապես Քրիստոսի մատնությունից հետո։ Իսկ ինչու է 12-ի շարքում Հուդան միշտ վերջինը հիշվում։ Ամենայն հավանականությամբ դա ավետարանիչներին միտումնավոր դասավորության հետևանք է, պայմանավորված Հուդա Իսկարիովտացու իրագործած մատնությամբ։ Ենթադրվում է, որ Հուդան պատվով ու կարգով էլ վերջինը չէր, քանի որ Հիսուս առաքելական խմբի գանձապահի ու մատակարարի պաշտոնը նրան էր վստահել, եւ ինչ նպաստ որ նվիրում էր իրենց ապրոստի համար, պահողը Հուդան էր, եւ ինչի կարիք որ ունեին, գնողն ու պատրաստողը դարձյալ նա էր, որից էլ ենթադրվում է, թե Հուդան ոչ թե ձկնորս էր, այլ մակ մաքսավոր։ Խոսելով Ֆուդայի մասին Հովանես Ավետարանիչն ասում է, որ նա գող էր եւ հիմնավորում է իր ասածը Բեթանիայում Բորոց Սիմոնի տանը Հիսուսի մասնակցած ընթրիքի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպով, երբ հանդիմանում է թե Մարիամի Օծման համար օգտագործված 300 դենար արժեցող անուշահոտ յուղը կարելի էր վաճառել եւ ողորմություն անել աղքատներին։ Ուդայի այս անդիմանությանն արձագանքում են նաև մյուս առաքյալները, ինչպես վկայում են Մատթեոսն ու Մարկոսը։ Բայց եթե առաքյալները դիտողությունն անում էին մղված ազնիվ նախանձախնդրությունից, ապա Հուդան նախանձից դրթված, քանի որ Հովանես ավետարանչի վկայությամբ նա այս ասած ոչ թե նրա համար, որ աղքատների համար էր հոգում, այլ որովհետև գողեր եւ գանձարկղն ինքն էր պահում եւ ինչ որ այնտեղ դրվում էր, ինքն էր վերցնում։ Իսկ թե ինչու էր Հուդան առաքյալների շարքում եկեղեցու հայրերը եւ առհասարակ ավետարանի մեկնիչներն այս արցին տալիս են բազմազան բաց բացատրություններ, որոնց հիմքը նույնն է՝ ներողամտությունը, ինչպես Պողոս Արաքյալն էլ է ասում. նա, այսինքն Քրիստոս, կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն եւ հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Իուդա Իսկարիովտացին նախ բարի էր, երբ Քրիստոսից առաքելության կոչվեց, բայց հետո ընկավ ագահության մեղքի մեջ, որն արծաթասիրությունն էր։ Փրկիչը Քրիստոս ոչ ոքից չէր խլում փրկվելու հնարավորությունը, ոչ մեկին չէր զրկում իր խրատներից։ Ինչպես ասվում է ավետարանում, նա իր արեգակը ցակեցնում է ճարերի ու բարիների վրա եւ անձրև է թափում արդարների եւ մեղավորների վրա։ Առաքյալներից Հուդան, որ մատնեց Քրիստոսին 30 արծաթի դիմաց, հետագայում տեսնելով Տիրոջ մահը զղջաց անկեղծորեն, սակայն չապաշխարեց։ Մեղանչեցի, որովհետև արդար արյուն մատնեցի։ Ընդամենն ասացուդան քահանայապետներին վերադարձնելով արծաթ դրամները, վերջիններս չընդունեցին արծաթադրամները եւ հուդան արծաթ դրամները նետեց տաճարի մեջ եւ հեռացավ ու գնաց ինքներեն կախեց։ Նա պատժվեց, ինքն իրեն պատժեց ինքնասպանությամբ, սակայն ուժ չգտավ իր մեջ ապրելու իր մեղքի հետ, խոստովանելու այն։ Հուդան չգտավ իր մեջ ապաշխարելուն, ներում հայցելու եւ իրապես զղջալու ուժը։ Հուդայի զգացածը, ինչը մենք պայմանականորեն անվանում ենք զղջում, միայն խղճի խայթի վկայումն էր։ Այն գիտակցված քայլ չէր, դրա մեջ չկար դեպի Տերը վերադարձի հույսը, չկար հավատ։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ շարունակում ենք մեր զրույցը Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հետ։ Քրիստոս հարյավի մերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսին։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Ամեն։ Սրբազան, եթե ուշադիր լինենք Հուդան, որ թույլ գտնվեց եւ 30 արծաթի դիմաց կեղծ համբուր տվեց, մատնեց Քրիստոսին եւ դրա հետևանքները շատ տխուր եղան, նա չապաշխարեց, գուցե ափսոսած, բայց չապաշխարեց Սրբազան։ Ինչու։ Արդեն ասում եմ, որ ինքը գիտակցել է եւ իր գործած ինքնասպանությունը, իր ապաշխարության եւ իր գիտակցության հետևանքն է, որ ինքը գիտակցաբար գնաց կապված դրան, որ ինքը սխալ գործեց եւ ինքնասպանության գնաց Հուդան, ինչպես ընդունված է ասել։ Դավաճանությունը հայրենիքի նկատմամբ, եկեղեցու նկատմամբ, Քրիստոսի նկատմամբ, լույսի նկատմամբ, ծնողի նկատմամբ դիտարկում է որպես դավաճանություն փոքր մեծ հասկացողություն չկա, եթե փոքրի մեջ հավատարիմ չես, մեծի մեջ էլ հավատարիմ չես լինի, եթե փոքրի մեջ դավաճանել ես, մեծի մեջ էլ կդավաճանես, եթե փոքրը քեզ վստահվել է եւ դու չես կարողացել դա արդյունավետության բերել, մեծ քեզ չի տրվում։ Եվ ընդհանրապես միշտ դիտարկվել է եկեղեցու կողմից մի դատապարտելի երևույթ է դա դիտարկվել դավաճանությունը։ Եվ այսօր էլ եթե մենք խոսում ենք, տեսնում ենք մեր շուրջը ինչեր է տեղի ունենում, եւ մենք շատ ցավ ենք ապրում, ինչպես կարող է քրիստոնյան, ինչպես կարող է հայը դավաճանի իր պետականությանը, դավաճանի իր եկեղեցուն, դավաճանի իր ընտանիքին, իր ինքնությանը անգամ իսկ ինքնություն ունի ինքը հայի ինքնությունն է եւ սա մեզ համար անհասկանալի մի երևույթ է եւ մենք շատ վատ ենք զգում դրանից շատ վատ առավել եւս վատ քան թե կներեք վթարի ժամանակ ասենք մեկը մահացել ասում ենք ցավ ենք ապրում բայց դավաճանությունը ավելի դիալոգ մեր վրա այո ծանր անցնում մեր վրա անընդունելի է եւ ըստ իս պետք է համապատասխան բանի արժանանան այդ մարդիկ որպեսզի ժողովուրդն էլ հասկանա որտեղ այդ ցավի դիմաց ինչ որ մի բան պետք է լինի համարժեք Սրբազան Հուդան առաքյալներից մեկն էր։ Քրիստոս սիրում էր նրան եւ դավաճանության համար ներեց նրան։ Նույնիսկ ներեց իրեն մահապատժի ենթարկողներին, ասաց հայրների, որովհետեւ չգիտեն թե ինչ են անում նրանք։ Բայց մյուս կողմից էլ կա, որ ինքնասպանությունը չընդունվող մեղք է, այսինքն հնարավոր չէ ապաշխարել ինքնասպանությունից հետո եւ ըստ էության փրկության չի արժանանալու։ Այստեղ պարադոքսալ իրավիճակ չի առաջանում, ինչպես հնարավոր է Քրիստոս իր առաքյալին փրկության չտանի նույնիսկ ինքնասպանություն գործած։ Մենք դա չենք կարող ասել, թե հետագայում ինչ պիտի լինի, ինչ դատաստանի կարժանանա ու դա, բայց այն параգրաֆն, որ նա կարողացավ նաև իր կողքի գամված դավաճանին կամ գողին ավազակին դրախ տանել, իր հետ, ա, իր հետ դրախ տանել, դա կնշանակի անքննելի են Աստծո ծրագրերը եւ մտեցումները, բայց Աստծո մեծությունը դրա մեջ է, որ ինքն ներում է եւ մեզ օրինակ է տալիս, որ մենք նույնպես ներենք, բայց մեզ համար դա շատ դժվար է, անգամ եղբոր ու մոտ կատարած սխալը շատ ծանր է ստանում, որ เป զի թույլ տաս ասես ներում եմ քեզ։ Սա է մարդու եւ Աստծո այդ մեծ տարբերությունը։ Ոստի նա մեզ սովորեցրել է սա, սովորեցնում է անգամ ասում է ճշնամուտ համար աղոթի։ Եվ սրանք այն հասկացողություններն են, որ մեզից շատ վեր են, շատ բարձր են։ Մենք պիտի հասնենք դրա աղոթքով, մեր ապրելակերպով, մեր կենցաղով, դեն նետելով մեզից տարաբնույթ այդ երևույթները բացասական, որ մարդու կերպարանքը իջեցնում են դեպի ներքև։ Այլ թակարակ այնպիսի զենքերով մենք օժտենք մեզ քրիստոնեական սպառազինությամբ, որ մեզ բարձրացնում է վերև, հասնում է դեպի այն ճշմարտությունը, որ Աստված մեզ տվեց, որ հա այս զենքերով օգտվեք, որպեսզի կարողանաք ներել եւ ներվել։ Եթերում դարձն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հինանց շրջանի այս օրերը մեզ քրիստոնյաներիս համար տերունական օրեր են, եւ մենք այդ օրերը կարող ենք դարձնել իսկապես հոգեվոր ցնծության, ուրախության, գոհության եւ երկրպագության շրջան։ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցում նմանօրինակ տոնի ու տոնախմբության էր վերածվել տերունական օրերից մեկը։ Բարեկարգման ծավալուն աշխատանքներից հետո Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի օրհնությամբ տեղի է ունեցել եկեղեցու ներքնասրահի բացման արարողությունը, որն այսուհետ պետք է ծառայի որպես հոգևոր մշակութային կենտրոն։ Մայրություն եւ հարություն խորագիրը կրող հոգեվոր մշակութային երեկոն էլ կայացավ Արցախի թեմի եւ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության համատեղ ջանքերով։ Երեկոյի մասեր կազմում գեղանկարների ցուցահանդեսը, որին ներկայացված էին Արցախի նկարիչների միության 15 նկարիչների մոտ 40 աշխատանքներ։ 2020 թվականի աշնանը պատերազմական օրեր ապրող արցախցիների համար եկեղեցուն նկուղը ծառայել էր որպես ապաստարան։ Այս հիշողություններով է խոսքը սկսում Արցախի թեմի քրիստոնեական դաստիարակության եւ քարոշչության կենտրոնի տնորեն Տեր Վաչագան Քահանա Գյուրջյանը։ Գողություն Աստուծո, որ օրտնում է ամեն մի բարի ձեռնարկ եւ իրականություն դարձնում իր ծառաների մտածումները։ Երևի թե բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ դեր է ունեցել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ներքնասրահը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, թե ինչպես են հարակից շենքերից հարյուրավոր մեր հայրենակիցներ Քաղաքի հերթիրակոծման ժամանակ ապաստան գտել այստեղ, բայց ֆիզիկական ապահովության վայրից բացի ներքնահարկը վերածվել էր յուրահատուկ միաղոթավայրի, որտեղ ամեն ժամ միասնական աղոթք էր հնչում սահմանին կռվող մեր զինվորների համար։ Ահա այս գեղեցիկ իրողությունը Արցախի մեկուսացման այս պայմաններում առիթ դարձավ այն տեսիլքի, որ եկեղեցու ներքնա սրահը կարելի է դարձնել հոգևոր մշակույթային համախմբման մի վայր, Դրանով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին դարձնելով նաև մեր ժողովրդի համար հոգևոր ապաստարան Հայոց եկեղեցին իր ամբողջ գոյության ընթացքի ծիսական, աղոթական եւ քարոշչական գործնեությանը զուգահեռ շատ մեծ տեղ է հատկացրել նաեւ մշակութային կյանքին եւ դարեր շարունակ մեր մշակույթը ապրել ու ծաղկել է հենց եկեղեցու ծոցում։ Սա բնական է ու ընկալելի, որովհետև մշակույթն էլ ծնունդ է մարդու հոգու եւ սրտի, եւ հավատքի նման մշակույթն էլ նպատակ ունի մարդու հոգին մշակելու, հղկելու եւ ավելի կատարյալ դարձնելու։ Արարողությունը համենված էր նաև հոգևոր գեղեցիկ համերգով, որը մեկնարկեց Արցախի Հանրապետության պետական օրներքով եւ հայրմեր տերունական աղոթքով Արցախի պետական ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ։ Միջոցառումը հոգևոր ուրախության, արտնության, սթափության հաղորդագրություններով իր ընթացքը կշարունակի մեր կենցաղի տարբեր մակարդակներում, նորոգ պահելով հարության հույսի եւ հավատի ակնկալիքը։ Այսպիսին էր երեկոյի ուղերձը, որ ստացան ներկանները։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք։